الدرس الأول الدرس الأول birinci ders birinci ders هذا هذا bu bu هذا بيت هذا بيت bu bir evdir bu bir evdir هذا مسجد هذا مسجد bu bir mescittir bu bir mescittir هذا باب هذا باب bu bir kapıdır bu bir kapıdır هذا كتاب هذا كتاب bu bir kitaptır bu bir kitaptır هذا قلم هذا قلم bu bir kalemdir bu bir kalemdir هذا مفتاح هذا مفتاح bu bir anahtardır. Bu bir anahtardır. Hâzâ mektebun. Hâzâ mektebun. Bu bir masadır. Bu bir masadır. Hâzâ serirun. Hâzâ serirun. Bu bir yataktır. Bu bir yataktır. Hâzâ kursiyun. Hâzâ kursiyun. Bu bir sandalyedir. Bu bir sandalyedir.